anasema ashiran nasaha ya kumi ambayo anakupa wewe mwanamke wa Kiislamu anasema kabisa bintal islam ayya bintal islam nasaha ya kumi ewe binti wa Kiislamu taqarrabi ila Allah bil faraidhi wan nawafil wa anwa'il qurbati tanali al ajra al azim anakwambia taqarrabi ewe binti wa Kiislamu mwanamke wa Kiislamu taqarrabi ila Allah bil faraid jikurubishe kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kufanya ibada za faraid kwa maana endelea kujikomba na kujipendekeza kwa Mola wako subhanahu wa ta'ala kwa kuzitekeleza ibada za faradhi wanawafili na ibada za sunna almustahabbati wa anwa'i alqurbati na aina mbalimbali za ibada eh fanya ibada mbalimbali changanya ibada zako swala una uwezo wa kufanya haji kahiji toa az-zaka funga wewe qira'atul Qur'an soma Qur'an adh mdhukuru Mola wako subhanahu wa ta'ala ad-du'a fanya du'a amrisha mema kataza mabaya eh walishe watu vyakula wale wasio na kitu katika maskini na, maf na mafakiri wavishe wale wasiokuwa na mavazi watizame mayatima eh wasiojiweza watembelee wagonjwa yani jipendekeze kwa mula wako kwa aina mbalimbali mbali za ibada tanalil ajra alazima utaupata ujira mkubwa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala watartaqi ila darajati rafi'ah na kuna chapa zina arrafi'ah ha watartaqi ila darajati rafi'ah kwa maana na utapata hapo mwanzo amesema na utapata ujira mkubwa na utapanda ay tasadi na utapanda katika daraja za juu kabisa watartaqi ila darajati rafi'a eh na utapanda wewe mwanamke katika daraja za juu huko kwa Allah subhanahu wa ta'ala watakuni min awliya'i llahi na utakuwa wewe mwanamke ni miongoni mwa ma, ma, ma, mawalii wa Allah watakuni na utakuwa wewe min awliya llahi ni miongoni mwa mawalii wa Allah vipenzi wa Allah alladhina mawalii ambao la khaufun alaihim hapana hofu yoyote juu yao kwa yale ambayo wanayaelekea kwa mula wao yaliyo mbele yao hayawahofishi eh wana kheri mbele yao mawalii ambao la khawfun alaihim hapana hofu juu yao kwa yale ambayo yako mbele yao wala hum yahzanun na wala wao hawahuzuniki ay bima madha wa bima fatahum kwa yale ambayo yamewapita hawana huzuni labda kuna mambo wameyakosa mawali wa Allah hawana huzuni huo labda hawajapewa katika dunia chochote mafakiri tu hahehohe unaona bwana lakini Allah amewaafikia katika jambo kubwa la dini basi hayo mengine walioyakosa hawatohuzunika kwa namna ujira utavyokuwa mkubwa na wa kufurahisha mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na saha nzito sana hii ya kumi ya mwanamke kujitahidi kujielekeza katika ibada mbalimbali na wanawake kwa kweli wanatakiwa wazinduke katika mambo haya ya kiibada wanawake wengi wamekuwa nyuma wakidhani kwamba jambo la dini ni jambo la wanaume hapana man amila salihan min dhakarin au untha wa huwa mu'minun tumeisoma aya hiyo wema umetajwa kwa mwanamke na mwanaume mwanamke mu'mina na mwanaume mu'min wanapokuwa wema basi watalipwa kwa mujibu wa wema wao na kwamba wanawake ni sehemu ya waumini kwa hivyo jambo la dini linawahusu msiwe nyuma wanawake msiwaachie dini wanaume yako maeneo mengi kabisa yanawahusu wanawake katika dini yetu tena pengine wasihusike wanaume na kuna maeneo mengi tunashirikiana sote katika dini sisi wanaume na nyinyi wanawake kwa hivyo kuweni ni wenye kupupia mambo ya dini yenu nafanyeni mashindano katika dini kama wanavyoshindana wanaume bali utaona mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikuwa akiwapa wanawake na saha maalum juu ya dini hata mara nyingine akimaliza kuswali Eid baada ya kuwahutubia waislamu wote katika musalla wa Eid mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikuwa anakwenda upande wa wanawake na kuwapa nasaha maalum kwa umuhimu wao akiwaambia tasaddaqna enyi wanawake wa Kiislamu toeni sana sadaka akiwahimiza katika ibada ya sadaka kwa sababu nyinyi ni wengi mno katika moto wa jahannam wengi wenu ni kuni za jahannam akiwaambia hivyo mtume alayhi salam kwa hivyo toeni sadaka na akataja sababu za kuwafanya wanawake kuwa ni wengi motoni miongoni mwa sababu ni kukufuru neema za mume na kukithirisha kutusi eh tukafirna alashira wa tukthirna al'ana kama ilivyokuja katika hadithi lakini wanawake walikuwa wakihimizwa na wakijitolea sadaqa mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallam wengine walikuwa wakivua vipuli vyao vya thamani watu wana hereni zao wana pete zao mtu anavua ana, anatoa sadaka eh, kwa ajili ya dini ya Allah sasa wanawake leo mbona mko nyuma wanawake wana, pana wanawake wana vipato wana vibiashara vyao wengine wana mali zao za kurithi wengine wana kazi hasa za kuajiriwa lakini upande wa kutoa upande huu tu ukiuangalia wanawake wengi wako nyuma wako nyuma sana lakini ndio hao hao wako mbele mbele kwenye vikundi eh yani ni fundi kwenye kibati hivyo vibati anavyovicheza ana majina sijui mangapi na pengine mwingine ni mpaji ndio kiongozi wa mchezo mtu ana majina matano ana majina kumi kuna vibati vya hela vibati vya mashuka vibati vya vyombo eh ndio kazi yao vibati vya madera na vijora ana vibati chungu nzima na michezo lakini humkuti akiwa na juhudi yoyote katika dini yake sikwambii mambo mengine ya kusoma Qur'ani kufanya adhkari kukithirisha swala za sunna eh umpate mwanamke anasimama usiku eh qiyamul layl kwa maana ni mwanamke anayesujudu wakati wa usiku watu wamelala na kukoroma mwanamke kasimama mwenyewe kuswali eh nadra sana hao sasa lazima wanawake mjipambe na ibada kama hizi nukta nyingine ni hadi ashara nukta nambari 11 katika nukta ambazo shekhe anawanasihi wanawake anasema birrul walidaini birrul walidaini wa huququhuma ni kuwafanyia wema wazazi wawili birrul walidaini ni kufanyia kuwafanyia wema wazazi wawili wa huququhuma na haki zao wawili hao kwa maana kuzichunga birrul walidain kuwafanyia wema wazazi wawili wa huququhuma na kuzichunga haki zao hao wazazi wawili na saha nzito hii inatoka hapa sasa alaiki ukhti almuslima bibirri walidaiki ni juu yako e mwanamke muislamu kuwafanyia wema wazazi wako wawili ikiwa Allah amekuwafikisha baba yako yuko hai mama yako yuko hai basi hiyo ni fursa kubwa umepewa wewe na Allah hebu wafanyie wema hao wazazi wako wawili lakini si kuwa hai tu hata pale ambapo wanapokuwa wametangulia mbele za haki labda wamefariki basi kuwa mtoto mwema kwao endeleza kuwafanyia wema kwa sababu katika matunda ambayo yanamfaa mzazi baada ya kufariki ni pale ambapo atakuwa ana mtoto mwema mtoto ambaye ataendelea kumfanyia kheri atamtolea sadakati atamfungulia auqaf mzazi wake atamkumbuka kwa dua zake anapoomba dua katika swala zake swala za mchana na usiku au katika zile awqat alistijaba katika zile nyakati za kujibiwa dua kama vile siku ya aljumua eh baada al-asri wa qabla al-ghurub baada ya alasiri na kabla ya kuzama jua pana saa pale pana pana lisali zima la kuitikiwa dua ala sahihi anamuombea au anawaombea wazazi wake huyu ni mtoto mwema sana huu ni wema pia hata kama wazazi wamefariki wakumbuke huyo mwanamke wa Kiislamu umewajibishiwa kuwafanyia kuwafanyia wema wazazi wako wawili ni mmoja wako hai utekeleze huo wema kwao au wakiwa wamefariki kuwa ni mtoto mwema ambaye unawakumbuka wazazi wako asema alayki ukhti almuslima bibirri walidayki kisha anasema fahuququl walidaini adhimatun na haki walizokuwa nazo wazazi wawili ni kubwa wana haki kubwa sana kwetu sisi fahuququl walidaini adhimatun na haki za wazazi wawili ni kubwa waqad qarana Allah subhanahu wa ta'ala alihsana ilayhima biibadatihi na kwa hakika ameambatanisha Allah subhanahu wa ta'ala kuwafanyia wema hao wazazi wawili pamoja na ibada yake ay ma'a ibadatihi biibadatihi ay ma'a ibadatihi وقد قرن الله سبحانه وتعالى na kwa hakika ameambatanisha Allah subhanahu wa ta'ala alihsana ilaihima kule kufanya wema kwa hao wazazi wawili biibadatihi pamoja na ibada yake amevitaja viwili hivyo kwa kuambatana faqala faqala jalla min qa'il wenyewe wanasema maana yake ni jalla qa'ilun eh hiyo mimu hapo wanasema ni zaidatun muqhama kwa hiyo faqala jalla min qail na akasema msemaji aliyetukuka aliman mjuzi mno wa mambo ala wazni fa'il ni mubalagha wa aliman mjuzi mno wa mambo wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana suratul isra aya 23 الله سبحانه وتعالى سيما وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه نعم نأمهكم ملواكم ليزي كوانبا أسموا أبودوا ييوتي اسفقوا وييي كوني نسيما كنا تقديري هاب ألا تعبدوا أحدا ها في غير القرآن وقضى ربك نعم نأمهكم ملواكم ليزي alla ta'budu kwamba usimuabudie yote illa iyahu isipokuwa uabudie kwake tu Allah subhanahu wa ta'ala wa bil walidaini ihsana na ameagiza kwa wazazi wawili kuwafanyia wema wa bil walidaini ihsana na ameagiza kwa wazazi wawili kuwafanyia wema ameuagiza wema kwa wazazi wawili eh? Sasa unaona aya hii Allah subhanahu wa ta'ala alipolitaja jambo la kumwabudu yeye alla ta'budu illa iyyahu limetajwa jambo la kumwabudu Allah kilichofuata baada ya hapo ni suala la kuhimizwa wema kwa wazazi wawili baba na mama na wale ambao wanazalikana na wao kama wanavyoeleza ahlul ilm eh kwa maana kina babu na kina bibi wa in wa in alau hata kama wakipanda huko juu hao ni wazazi wako shekhe anasema wa inna min albirri wa inna min albirri alihsana ilayhima bianwa'i ihsani na hakika ni katika wema eh kufanya wema kwa wao bianwa'i ihsani kwa aina mbalimbali za wema eh wa inna min albirri alihsana ilayhima bianwa'i alihsani na hakika ni katika kuwafanyia wema ni katika wema eh kule ku kuwahudumia ndio maana ya ihsani iliyokuja hapo kule kuwahudumia na huyo ndio ismu wa inna aliyechelewa eh kule kuwahudumia hawa wazazi wako wazazi wako wawili bianwa'i ihsani kwa sampuli mbalimbali za wema na huduma wa qada'i طيب anasema wa inna min albirri alihsana ilayhima bianwa'i alihsani lakini hii waqadhaa inaungana kwenye ihsana pale eh? waqadhaa hawaijihima ay wa inna min albirri qadaa hawaijihima eh? kadhalika kukidhi haja zao na mahitaji yao huo pia ni katika wema sawa sawa eh watakalluma ma'ahuma bilutfin wa adabin ay min albirri kadhalika na kuzungumza pamoja na wawili hao kwa upole na adabu hilo niyo, hilo pia ni katika ni katika wema wadua lahuma bilhayati wa ba'da mamati nalo ni katika wema na kuwaombea duaa wawili hao katika uhai na baada ya kufa yote haya aliyotaja ni katika wema ambao mtoto anatakiwa awafanyie wazee wake na hayo tumeyasema anasema shekhe hapa an يؤسف له أن تجد البنت جالسة جالسة وتقوم الوالدة بخدمتها الله الله نهاية hapo ومما يؤسف له na miongoni mwa ambalo linasikitikiwa wa mimma yusafu lahu na miongoni mwa ambalo lasikitikiwa jambo hilo antajida albinta ni wewe kumkuta binti kumkuta mtoto wa kike eh jalisatan hali ya kuwa ni mwenye kukaa eh wataqumu alwalidatu na unamkuta amesimama mzazi wake wa kike wataqumu alwalidatu na anasimama mama wa binti huyo bihidmatiha kwa ajili ya kumhudumia huyo binti mambo haya tunayaona sana sisi mabinti hawana msaada kwa, kwa mama zao eti binti kakaa sijui ana chati eh yuko kwenye kompyuta yake au anapiga story na marafiki zake mama ndio anahangaika mama anaingia huku anapika hiki mara kaosha vyombo mabinti wamekaa tu wanamwangalia mama yao tunao wasichana kama hawa wasio na huruma na mama zao wala wasio na hishma wala hawana mapenzi mama huyu mtu mzima ameshakulea wewe kuanzia mimba yako kaibeba imemtesa ukazaliwa akakulea na kukuchunga ukafikia kiwango cha baligha ni binti ushakuwa sasa ni mkubwa ushavunja ungo binti wa kuolewa bado mama yako anafanya makazi yote nyumbani wewe umekodoa macho tu pale unamwangalia mama tu hata uguswi kwamba shughuli hizi basi walau nisaidiane na mama kama nikishindwa kumwambia mama kaa pembeni nifanye basi walau niwe pale nisaidiane naye ikiwa mama ataosha vyombo mimi nasuuza eh yeye akiwa anapika mboga mimi nasonga ugali mathalan yeye akiwa anafagia mimi deki nyumba nasaidiana na mamangu ndio mabinti tunaowataka lakini wewe unamkodolea macho mama yako hivi na ndiyo maana vijana wengi katika wakati ulionao wanakumbana na wake wavivu uvivu huu kauanza kwao mtu alikuwa hamjali mama yake atakujali wewe ndugu rafiki wewe si mume tu mama yake alikuwa hamjali hawezi kumfulia mama yake wala hawezi kutandika chumba cha mama yake mzazi wala hawezi kumhudumia kwa chochote kila kitu mpaka aambiwe tena kwa ugomvi ndio watakuja kuhudumia wewe eh baba jituzima na ndevu zako ndio kila siku ni ugomvi na talaka zinatembea tu ili jambo la kusikitisha eh na kweli linasikitisha kwa hiyo katika miongoni mwa ambalo linasikitisha ni kumpata binti amekaa tu watakumu liwalidatu bi khidmatiha wa minal mu'sif aidan na miongoni mwa lenye kusikitisha vile vile tarkibu ya kwanza sio tarkibu ya pili eh wa minal mu'sif aidan na miongoni mwa lenye kusikitisha ismu fa'ili hiyo vile vile annaka tajidu man tarfa'u sawtaha ala walidaiha kwamba utampata eh yule ambaye kwa, kwa maana katika wanawake eh wa minal mu'sifi aidan na katika lenye kusikitisha vile vile annaka tajidu kwamba kwa wewe utampata man mwanamke ambaye msichana ambaye tarfa'u sautaha anainyanyua sauti yake ala walidaiha juu ya wazazi wake wawili viko vibinti ndio tabia yao hiyo, wakizungumza na wazazi wao, ima baba au mama, unamkuta mtoto yuko juu, msichana mjeuri eh anamnyanyulia sauti mama yake au baba yake, hashuki chini. Waqad naha Allahu an aqalla min dhalik, na kwa hakika amekataza Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na lilokuwa dogo zaidi kuliko hilo yani Allah amekataza kumfanyia mzazi jambo ambalo ni dogo kuliko huko kumnyanyulia sauti wewe si unamkoromea umekosa adabu sasa unamkoromea mzazi wako akikwambia moja namwambia mbili akisema alifun unasema wassalam unamaliza herufi zote ulivyokuwa mjeuri mwanangu hebu nenda sehemu fulani nimechoka mimi bwana mimi nimechoka imekuwa mama unatuma kama jini siendi mimi na hasa mabinti ukishakuwa wana tabu sana kwa mama zao anajiona kama ni mwenzake eh kishakuwa msichana pale amefutuka pale kwa kwa kubalehe basi anamuona yule mama yake ni kama mwenzake wanalingana anaweza akaamka eti naye ana kisirani eti kaamka kamnunia ka, ka, ka, mama yake kanuna eti eh kanuna mpaka kula <laughs> chai hataki binti huyo kwa sababu jana aliambiwa hakuna kulala mpaka kazi fulani zimalizike hizo ndio ulale sasa ameamka na kisirani unamfanyia kisirani mzazi wako kweli we binti una akili nzuri unajua nafasi ya mzazi sasa utampata kuna binti ananyanyua sauti kwa wazazi wake waqad naha Allahu na hali ya kuwa Allah amekataza kuhusiana ambalo ni dogo kuliko huko kunyanyua sauti Allah subhanahu wa ta'ala kwenye Qur'ani amekataza kumgunia mzazi kusema ah hilo limekatazwa ukaguna mbele ya mzazi wako kuonyesha kwamba umechukizwa au anachokwambia wewe hukitaki ukaguna huo mguno umekatazwa sikwambii ukimkaripia na kumkoromea ukamtolea sauti sasa wewe mama kitu gani bwana mathalan au wewe baba nini bwana eh ukatoa lugha kama hizo sikwambii kwa mwenye kunyanyua sauti yake sasa huyo atakuwa amekosa adabu mno muovu kweli kweli huyo Allah anasema fala taqul lahumā uffin wala tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā suratul Isra vile vile fala taqul lahumā uffin eh na wala usiseme kuambia hao wazazi wawili ah ndio maana yake eh fala taqul lahumā uffin na wala usiseme kuambia wazazi hao wawili ah au mm kwa kuchukia usigune mbele yao wala tanharhuma na wala usiwakemee wala tanharhuma na wala usiwakemee usiwakaripie وقل لهما qawlan karima nasema kuwaambia hao wazazi wawili maneno mazuri baadhi ya mashekhi wa Swahili wanasema qaulan karima maneno ya heshima eh useme wewe ukiwasemesha wazazi wako kwa maneno ya heshima sauti yako ikiwa imeshuka hali ya kuwa una unyenyekevu mkubwa kwa sababu hapa ninazungumza na mama na hapa ninazungumza na baba pawe na, na utofauti wa mazungumzo yako wewe na lugha zako baina ya ukizungumza na wazazi wako na ukizungumza na marafiki zako sasa unazungumza na mzazi wako ima baba au mama kama unavyozungumza na watu wa maskani kweli zile lugha zako kama za watu wa maskani lugha za kukata shortcut tu unaona bwana pengine mama haja kuelewa sasa baba mimi sijaelewa hapo utaelewa tu eh unatakiwa uelewe chap ah sasa hizi, hizi lugha gani lugha za kimaskani ndiyo mtu anazungumza na wazazi wake hapana zile lugha unazozungumza na mashosti, mashosti zako sijui mashosti mashoga hao sio lugha za kuzungumza na wazazi wako zungumza na wazazi wako kwa lugha ya heshima mwanamke wa Kiislamu ikiwa una wazazi wako hai basi jua hiyo ni neema Allah subhanahu wa ta'ala amekupa itumie neema hiyo kupata janna neema hiyo kupata pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuwafanyia wema na kuwaheshimu jitahidi kuwatunza wazazi wako uwalishe pale ambapo wewe unakula uwavishe unapovaa wewe ujitahidi kuwapa makazi mazuri kama yale makazi ambayo unakaa wewe watibu wape matibabu wanapoumwa kama wako mbali weka weka uradi weka utaratibu wa kuwatembelea kwenda kuwasalimia kadhalika utaratibu wa kuwahudumia hata kama wako mbali siku hizi mambo mepesi eh vyakula unaweza ukatuma na vikafika parseli zikafika ukafungasha ukawatumia lakini pesa zinatumika bwana sio mambo ya zamani ya barua posta kuna mambo hayo hapo hapo ukiingiza pesa zinamfikia huko ulipo tenga bajeti kwa ajili ya mzazi wako wasaidie wazazi wako pana maana gani kwamba wewe una hali nzuri alafu wazazi wako wapo katika dhiki kuwa na mawasiliano ya kuwasalimia Allah subhanahu wa ta'ala katupa neema ya mitandao hii simu zipo eh, mama yako pengine anasikia vizuri na simu anayo wasiliana naye na kama hana mnunulie simu maalum ili umpate baba au mama naam hiyo ndiyo sawa tumia fursa ya wazazi wako kuwa hai kupata janna na ikiwa wamefariki pia kuna nafasi ya kupata janna kwa kuwafanyia wema na pia kuna nafasi ya kuwafaa hao wazazi wako wawili huko waliko ukawaongezea katika khairi ukawatolea sadaka zinafika kwa sababu alwaladu min sa'i alwalidai mtoto ni katika juhudi za wazazi wake eh lakini imekuja hadithi au waladin salihin yad'u lah maiti akifa mambo yake pia yamesimama lakini kuna mambo yakavuliwa miongoni mwa hayo akiwa na mtoto mwema ambaye anamuombea dua dua ya mtoto mwema kumwombea mzazi wake huo ni mlango maalumu umefunguliwa zinamfikia dua zako ukiwa ni mkweli kwa Allah subhanahu wa ta'ala na hapa tumezungumza wazazi wako wewe kuwafanyia wema na kuwaheshimu vile vile wanataja halul ilm vile vile ni katika wazazi wako wale wazazi wa mume wako au wazazi wa mke wako wakwe zako pia ni wazazi wako mama mkwe na baba mkwe na kuna sihi mwanamke katika hilo pia pana wanawake wengi akisikia wazazi anajua ni baba yake yeye na mama yake yeye atamfanyia wema atamhudumia atamfichia viakiba lakini ahakikishe kwamba baba yake au mama yake wamepata huduma zake lakini pengine anaishi na mama mkwe wake hapo nyumbani akamfanyia vituko vya ajabu kabisa kuna baadhi ya wanawake hawawapendi wakwe zao akisikia mama mkwe anakuja ananuna au baba mkwe hapendi sasa mke gani wewe na kuna watu ni madayuth zuzu katekwa na mwanamke yuko mke anawafanyia vitimbi wazazi wako vya wazi wacha vya kusimuliwa unamuona lugha zake alafu wewe kazi yako ni kumuhusia mama yako subira tu au, au baba yako eh mzee fanya subira bwana mama tusubiri unajua waifu wana changamoto ndio ndio mtihani huo na changamoto maneno yako ni hayo tu wazazi wako wanakosewa adabu eh the youth na kuna mabinti pia mtu msusuavu unamuona kabisa hana adabu na wazazi wako ni mume huyo hana adabu na wazazi wako anatumia lugha za kuwadharau eh akighadhibika aki, aki atakutukana wewe na baba yako na mama yako eh atakutolea lugha za kejeli kwanza unaonekana tabia hizi umerithi kwa mama yako wewe mama yako mwenyewe si mcharuko tu yule eh charuko tu mama yako yule bwana kuna wanaume hao bwana kashakasirika hapo yule babako naye ni mzee wa hovyo pia na yule yule ndio hao hao pia babako alafu umekaa hapo wewe wazazi wako wanatukanwa na jitu kama hilo ah, hani baby wajua hani wale usiwachukulie hani gani huyu hani nyani huyu wewe una mapenzi gani na jitu kama hilo ambalo kutwa linatukana na wazazi wako sisemi kwamba ukurupuke tu labda ujivue au niache lazima umuonyeshe msimamo sasa huu ni mstari mwekundu hapa ulipofika mume wangu ni mstari mwekundu wale ni wazazi wangu bwana bila wale baada ya Allah subhanahu wa ta'ala kisha wale ndio wamenipata leo mimi hapa wale ni sababu kubwa ya kuweko mimi ndio walionizaa wakanilea wamekuozesha mimi wale ungenipata wapi umenikuta mzuri ninapendeza ukanipenda ulipokuja kunichumbia ukapata wenge ah mtoto kinang'aa kile no zile zile tarehe za harusi unaziomba haraka haraka unaambia baba tulia tujipange ah bwana mimi niozesheni tu mimi sitaki mambo makubwa mimi nipeni mke wangu eh umemzaa wewe wewe ndio umemlea sasa kuna watu kama hawana heshima lazima uweke mstari huo Allah Allah birrul walidain kuwafanyia wema wazazi ni jambo pana na panaingia wakwe sawa sawa eh ninyi wasichana ninyi wanawake mnanisikia haya ni mambo muhimu sana katika dini yetu